обличчя Крижанівського прибрала добре відому Мариничу іронічно покаянну міну. Ні, треба вже мені таки остаточно збиратись на пенсію. Не звик, ти мене розумієш, з молоду не звик нічого записувати, все на пам'ять покладався. А тепер вона мене підводить. Міг же я, ти мене розумієш? Запитати тебе про Апана не зараз, а скажімо, позавчора і, переконаний, почув би ту саму відповідь. Сьогодні, Семена Петровича, під кінець дня і так далі. Не почули б, не міг позавчора, і вчора не мав як піти. А якби тобі сказали, що натрапили на квартирне гастролею, то знайшов би час приділити їм увагу. Порівняли. Ні, я не зрівнюю. Але ж ми з тобою дійшли спільної думки, що це хуліганство знущальність людини е, це, коли хочеш, шантаж явище дуже небезпечне. Біди від нього суспільної шкоди немає чим зміряти, тому не буду проводити жодних аналогій. Сподіваюся, завтра вранці, ти мене розумієш, почути щось цікаве. Бажаю успіхів. Обабіч інститутських дверей висіли чорні таблиці з великими бронзовими літерами. Пкіреп. Яке неоковирне слово, язика зламаєш і не вимовиш, обурився Маринич. А коли й вимовиш, то стає так тоскно, наче хтось поруч наждаком по склу дере, додав Будяк. Коли підійшли ближче, розгляділи і написані дрібними літерами розшифрування Проектно-конструкторський інститут радіоелектронного приладобудування. І нижче, ще дрібнішими. Клепарівський філіал. Ну, так би і написали, сказав Кучерявий, який разом з двома молодими співробітниками будь-яка йшов трохи позаду. А то пкіреп, пкіреп. І не по курячому, і не по воронячому. Соціологи засміялися. Усією групою увійшли в прийомну гапана. Секретарка здивовано округлила великі сірі очі, оцінюючи оглянула гостей. Потім підвелася, вийшла за столу, демонструючи присутнім гарні стрункі ноги. Добрий день, Григорій Антонович, в себе? А ви пробачте, звідки будете? Ми з. почав було Вадим Вадимович, але Маринич перебив. З Григорієм Антоновичем домовлено, він знає про наш прихід. Він, можливо, знає, але я не знаю. Вона стиснула вузенькі губи. Я не знаю, як йому доповісти, грайлива стрельнула очима. Маринич мав зрозуміти, що його поставлено на місце, але ображатися він не повинен. Затренована в численних перемовках з відвідувачами, вона відчувалася була неабияким майстром вічливо хамити. Маєте рацію, всміхнувся Маринич. Скажіть Григорію Антоновичу, що прийшла соціологічна група на чолі з кандидатом наук Вадимом Вадимовичем Будяком. Запам'ятаєте? Навіщо мені запам'ятовувати? Знову розширила свої великі очі, тепер уже відверто виражаючи ними поблажливо зверхнє ставлення до такого безглуздого на її погляд запитання. Навіщо запам'ятовувати, коли можна записати? Тільки зараз він все одно зайнятий. У нього відвідувачі, як тільки вони вийдуть, доповім. Нарешті з кабінету гапана вийшли двоє чоловіків. Секретарка зникла за дверима. Не минуло й півхвилини, як двері кабінету розчинилися, на порозі стояла секретарка особленої вічливості і доброзичливості. Прошу, товариші, Григорій Антонович чекає. Виглянув і сам директор. Він усміхався привітно, але якось штучно натягнуто. У кабінеті зразу ж запропонував Мариничу та Кучерявому зняти піджаки. У себе в управлінні вони працювали в сорочках, тенісках, але коли йшли в офіційну установу, то, незважаючи на спеку, мусили дурне правило натягати на себе піджаки. То як ми зробимо, товариші, що треба від мене? Зараз, якщо можна. Зберіть керівників відділів, представте нас, а після того ми розійдемося по відділах і працюватимемо.